նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Ընդունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Պետական բյուջեի կատարողականը քննարկվել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման մշտական հանձնաժողովների նիստում։ Աշխատանքային խորհրդակցություն պետնախարարի մոտ։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից սուր ճոճելը չի մեծացնում բանակի մարտունակությունը։ Լեռնային Ղարաբաղն արժանի է ճանաչվելու Եվրամիության կողմից։ Ավարտման փուլում են Ստեփանակերտ Շուշի ճոպանողու կառուցման նախագծային աշխատանքները։ Մեծարման միջոցառում Ստեփանակերտի Մուրացանի անվան քաղաքային գրադարանում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակոս Սահակյանը երեկ ընդունել է Hello Trust կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ջեյմս Կովանիին։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել տարիներ շարունակ կազմակերպության կողմից իրականացվող գործունեությունը, այն կարևոր համարելով մեր ժողովրդի համար։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ջեյմս Կովանին նշել է, որ հանդիպման հիմնական թեման եղել է վերջին ողբերգական դեպքը Մարտակերտի շրջանում. Uh, the principal subject of discussion was the recent եւ Hello Trust-ի 3 աշխատակից զոհվել են։ Նախագահը նշել է եւ ընդգծել է, որ ըստ ամենայնի կաջակցեն այդ ընտանիքներին։ Մենք շարունակելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մաքրենք Արցախը ականներից եւ ականաձերծման աշխատանքները կկրեն շարունակական բնույթ, գումարած դրան նաեւ նոր աշխատանքները կիրականացնել, որպեսզի parzենք, թե արդյոք կան այլ տարածքներ, որոնք ականապատված են եւ որոնք ոչ այժմ տեղեկություններ չկան։ Hello Trust միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ջեյմս Կովանին ընդունել է նաև արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Արցախում Hello Trust-ի հետագա ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։ Մաս Իսմայելյանը բարձր է գնահատել Արցախում կազմակերպության կողմից իրականացվող հումանիտար ականաձերծման աշխատանքները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մայիսի 16-ին տեղի ունեցել Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Հաշվետվություններով հանդես են եկել արտաքին գործերի նախարարության, ինչպես նաեւ զբոսաշրջության, մամուլի եւ ռադիոյի հերոստատեսության բնագավառների պատասխանատուները։ Արցախի հանրային հերոստա ռադիոընկերությանը խորհրդի նախագահ Նորե Գասպարյանի փոխանցմամբ 2017 թվականին բյուջեից հատկացվել է 387 միլիոն 344000 դրամ, որն ամբողջությամբ ծախսվել է։ Հանրային հերոստարադիոընկերության խորհուրդը նախահաշվով հատկացված 27 միլիոն 960 հազար դրամից ծախսել է 25 միլիոն 174 հազար դրամ։ Նիստի ավարտին падգամավորները հարցեր են առաջադրել զեկուցողներին։ Արցախի պետական նախարար Արարիկ Խարությունյանը երեք հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն քննարկելու կապի ոլորտի մասնավորապես համացանցի որակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Պետական նախարարը բարձր է գնահատել հանրապետությունում կապի միակ օպերատոր հանդիսացող Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության աշխատանքը, նշելով սակայն, որ մատուցվող ծառայությունների որակի շարունակական բարձրացման եւ սակագնային քաղաքականության վերանայման ուղղությամբ պետք է մշտական աշխատանք կատարել։ Արայք Հարությունյանի խոսքով մեծ է հատկապես համացանցի որակի վերաբերյալ հանրային դժգոհությունը եւ հանդիպմանը ներկա Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեկին Օդաբաշյանին հորդորել է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել կապի որակի բարելավման եւ հասարակական դժգոհությունների պատշաճ ուսումնասիրության ուղղությամբ։ Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության գլխավոր տնօրենը հավաստիացրել է, որ ամենակարճ ժամանակահատվածում կուսումնասիրվեն արկա մտահոգություններն ու խնդիրները եւ դրանց վերաբերյալ կտրվեն անհրաժեշտ լուծումներ։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հերթական անգամ սուր ճոճելը նրա հեղինակությանը ոչինչ չի ավելացնում եւ չի մեծացնում բանակի մարտունակությունը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը։ Դրա փոխարեն նա կարող էր հայտարարել, որ պատրաստ է բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ հակամարտության շուտապույտ լուծման նպատակով, ընդգծել է նա։ Նշենք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրության համաձայն Իլհամ Ալիևը խոսելով Նախիջևանի սպառազինության մասին հայտարարել է, որ ունեն հերրահար զենքեր ու հրթիռներ, որոնք կարող են ոչնչացնել հակառակորդի ցանկացած ռազմական թիրախ։ Այնիշ տեղի ունեցավ Հայաստանում իշխանության ժողովրդավարական փոխանցում էր, հայերն ապացուցեցին, որ այժմ նրանք պատրաստ են կարգավորելու Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Լեռնային Ղարաբաղն արժանի է անկախության ու այն արժանի է ճանաչվելու Եվրամիության ու Եվրոպայի մյուս դերակատարների կողմից։ Այս մասին ասել է Եվրոպական խորհրդանի падգամավոր Յարոմիր Շտատինան Եվրախորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում, որտեղ քննարկվում էր իրավիճակը Հայաստանում թեման։ Նշենք, որ քննարկումից առաջ Եվրոպական խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն է տվել Հայաստանի ու Եվրամիության միջև կնքված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագրին։ Ավարտման փուլում են Ստեփանակեր Շուշի ճոպանողու նախագծային աշխատանքները, որի շինարարական աշխատանքները նախատեսում է սկսել առաջիկայում բարեգործական միջոցներով։ Այս մասին ասել է պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը, կարևորելով, որ այն ծառայելու է ոչ միայն որպես Ստեփանակեր Շուշի տրանսպորտային միջոց, այլ նաև լուրջ գործոն է հանդիսանալու զբոսաշրջության խթանման համար։ Շուշիում նախատեսում ենք նաև ունենալ ժամանակակից հանգստի գոտի։ Զբոսաշրջության ոլորտում մեծ աշխատանք է տարվում յենթակառուցվածքների սպասարկման ոլորտը տեղանքին հարմարեցնելու ուղղությամբ, ինչը բերելու է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, որ ավելանալու է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը եւ նրանց մնալու օրերի քանակը, նշել է պետնախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Տաշիր բարեգործական եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամների միջոցներով Ստեփանակերտի նախկին Օկտյաբր կինոթատրոնի տեղում սկսվել են մշակութաժամանցային համալիրի կառուցման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Եվրոստրոյ համանախագահ պատասխանատվության ընկերության գլխավոր ինժեներ Տիգրան Ավանեսյանը։ Նա նշել է, որ համալիրի տարածքում ներկայումս իրականացվում են հողային աշխատանքներ։ Նախատեսված է համալիրում ունենալ 100 տեղանոց գերժամանակակից եւ բացօթյա կինոթատրոններ, ունիվերսալ դահլիճ համերգներ եւ այլ միջոցառումներ անցկացնելու համար գրադարան։ Համալիրում կգործի սրճարան։ Նախատեսված է նաեւ կառուցել ավտոկայանատեղիներ։ Մասնագիտական կողմնորոշում ծրագրի շրջանակներում Արցախի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ Մայրբուհում կայացել է դասախոսների եւ ուսանողների հանդիպումը Ստեփանակերտի ավագ դպրոցների աշակերտների հետ։ Ուսանողները հանդես են եկել գիտական ընթերցումներով եւ ներկայացրել տնտեսության տարբեր ոլորտներում իրենց իրականացրած վերլուծությունները, որտեղ իմի են բերել արկա ձեռքբերումներն ու խնդիրները։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուզան Ամանգասարյանը նշել է, որ հանդիպումը նպատակ ունի աշակերտներին ներկայացնելու տնտեսագիտություն մասնագիտությունը, ինչպես նաև ցույց տալ, որ յուրաքանչյուր զարգացած երկրում անհրաժեշտ են բանիմաց տնտեսագետներ, ովքեր կկարողանան Արցախի տնտեսության տարբեր ոլորտներում կարևոր քայլեր իրականացնել եւ գրանցել լուրջ հաջողություններ։ Երեք Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց հանրապետական գրադարանում տեղի ունեցել հանդիպում բանաստեղծ արձակագիր բանասիրական գիծների տեխնացու Ժաննա Հակոբյանի հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Շուրջ 25 գրքերի հեղինակ Ժաննա Հակոբյանը կրկին Արցախում է։ Սիրված գրողի հետ հանդիպմանը միշտ ելան համբերությամբ են սպասում նրա գրչակից ընկերներն ու ընթերցասեր հասարակությունը։ Այս անգամ առիթը ոչ թե գրքի շնորհանդեսն էր, այլ պարզապես հանդիպում գրողի հետ։ Եվ քանի որ հանդիպումը տեղի է ունենում մայիսին, ապա գլխավոր առանցքում նրա հայրենասիրական թեմաներով գրված ստեղծագործություններն էին։ Բանախոսությամբ հանդես եկավ բանասեր Գայանե Աթայանը։ Ժաննա Հակոբյանը մեզ ներկայացված փաստերով վերստին համոզել է այն մասին, որ Ղարաբաղը միշտ եղել է, կա ու կլինի։ Նա սիրով շարունակում է Արցախի տաղանդավոր զավակների Բագրատ Ուլուբաբյանի, Զորի Բալայանի ավանդույթները։ Ժաննա Հակոբյանը ընթերցողի սեղանին է դրել բանաստեղծությունների ժողովածուններ, վեպեր ու վիպակներ։ Իր ստեղծագործական կյանքի վերջին 10 տարիներին գրողը հաճախակի է անդրադարձել հայ ժողովրդի պատմական անցյալին, պատերազմական դրվագներին, հայոց ցեղասպանությանը, կարևորելով Եվ նրա ստեղծագործություններում հայրենասիրական թեման լրագրող Սոֆիա Սարգսյան իր խոսքում մասնավորապես նշեց։ Յուրաքանչյուր անգամ ընթերցողի սեղանին դնում է շատ հետաքրքրական հատկապես երիտասարդության համար շատ սիրելի գրքեր, որոնք ասարտում են կյանքը, ծերը, իրականությունը, այնպես ինչպես կա։ Հանդիմանը հնչեցին կարծիքներ գրողի ստեղծած գրականության վերաբերյալ։ Եղան նոր առաջարկներ կիսվեցին հիշողություններով։ Այս ամենից հետո Արցախցի գրողը խոստովանեց, որ կցանկանար, որ հաճախակի լինեն նման հանդիպումներ, քանի որ դրանք նոր ստեղծագործական լիցք են հաղորդում իրեն։ Սիրելիներս, ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր տրամադրեցիք ժամանակ եկաք հանդիպմանը։ Ես շատ-շատ զգացված եմ, շնորհակալ եմ Կարինա։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք գրողի մեծարման միջոցառում էր նաև Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանում։ Օրվա հերոսը բանաստեղծուհի Ծովինար Բաղդասարյանն էր։ Յուլիա Վանյանը։ Ծովինար Բաղդասարյանն առաջին հերթին սիրո երկիչ է ներկայացնելով բանաստեղծուհուն ասած միջոցառման կազմակերպիչ քաղաքային գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը։ Բոլորը կարծում եմ ճանաչում եք, որովհետև Զմնար Բադասարյանը այն կանանցից է, որոնք զարդարում են ոչ միայն պոեզիայի աշխարհը, այլև մեր քաղաքը։ Բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանը ռուսերենից թարգմանել է Ծովինար Բաղդասարյանի մի ամբողջ շարք ստեղծագործություններ, որոնք ամփոփվել են վերջերս լույս տեսած աշնանային ծաղիկներ ժողովածուի մեջ։ Հեղինակի գնահատմամբ իր գործերն այդ թարգմանությունից միայն շահել են Սոկրատ Խանյանի բնորոշմամբ Երբ ես համեմատում էի ռուսական պոեզիա մեր ծովինարի պոեզիայի հետ, ես զգացի, որ ծովինարը հայ բանաստեղծուհի է գրում է ռուսերեն։ Նրա ապրումները, կենսապելի շոփայությունը, նրա աշխարհի կյանքի բանաստեղծական ընկալումը լրիվ հայկական է Միջոցառմանը ներկա էին բանաստեղծուհու մտերիմներն ու ընթերցողները։ Արվեստագետ Կարինե Ալավերդյանը Ծովինար Բաղդասարյանի մանկական ընկերներից է։ Նա համակողմանիորեն նկարագրեց բանաստեղծուհու մարդկային կերպարը՝ ուժեղ կին, որը երբեք չկորցրեց կանացիությունը ես միշտ հարգել եւ հիացել եմ այն կանանցով, ովքեր ի հեճուկս ճակատագրի, ի հեճուկս չկամ անբարյացակամ մարդկանց կարողանում են իրենց մեջ ուժ գտնել հաղթել իրենք իրենց եւ շրջապատին ու կայանալ որպես մարդ եւ քաղաքացի։ Այդպիսի կանացից է նաեւ Զովինար Բաղդասարյանը եւ իմ խոնարհումը քեզ, սիրելի Զովինար։ Միջոցառման արտասանություններով հանդես եկան գրադարանին կից գործող գրոցտուն գրական ակումբի սաները։ Աշոն, անհոգի, ախ ինչի համար ես քեզ սիրեցի։ Դու ամենևին ոսկեզություն ես։ Դժգույն ես ու գոր, նվնվող ու չար։ Ծովինար Բաղդասարյանի ստեղծագործությունները ներկաների գնահատմամբ པարզ են, առանց պաթոսի, անչափ մարդկային ու զգացական։ Հեղինակը դա բացատրում է նրանով, որ այն ամենը, ինչի մասին ինքը գրել է, ապրել ու զգացել է։ Все, что я писала, я прожила. Այն ամենն, ինչ ես գրել եմ, ապրել եմ։ Եթե դու գրում ես առանց ապրելու եւ զգալու այդ ցավն ու ապրումները, ապա դու ուղակի շարադրում ես բարերը։ Կարող ես շարադրել շատ գրագետ ու ռիթմիկ, բայց այդ կյանքն ապրած չէ քո տողերում։ Ես ապրել եմ, ես անցել եմ այդ սիրո ու տարապանքի միջով, դրա համար էլ այդքան անկեղծ եմ։ Ի հավելումը նշենք նաեւ, որ Ծովին Արբաղդասարյանը հեղինակ է 8 բանաստեղծական ժողովածուների Յուլիա Վանյան այսօր Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։